Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Aquest és el món del country and western amb Jimmy Allen. Long legs, cut off jeans, pulling me in like a magnet. Your eyes locked on me. I knew right then I had to have you. Right here in the middle of the floor, There's hole in a wall on the back street. I knew I had to get close to you. Girl, what's your name? What you drinking? James Edward Allen va néixer el 18 de juny de 1986 a la localitat de Milton de Delaware, als Estats Units, cantant de música country, compositor firmat eh, per Broken Bow Records, amb el seu subsegell Stony Creek, per als quals ha realitzat dos senzills èxits, la cançó Best Shot i aquest que escoltem, Make Me Want To, i també l'àlbum Mercury Lane. Light me up like a bonfire Conegut amb el nom professional de Jimmy Allen, va néixer, com hem dit, a Milton, a Delaware, però el 2007 es va traslladar cap a Nashville, a Tennessee. Durant els seus primers anys amb aquesta localitat, Music City, la capital de la música, com l'anomenen, va experimentar la pobresa i sovint vivia en el seu propi cotxe. Un personatge, Jimmy Allen, que, que va participar a l'Amèrica's Got Talent, però no va passar de les edicions a les audicions preliminars. També va participar a la desena edició d'American Idol, però va ser tallat en just abans de les rondes de votació en directe. From Mentre estava American Idol, va interpretar al costat de Colton Dixon durant una de les eh, rondes d'aquesta formació i es va conèixer i va ser eh, amic amb Scotty McCreary, actualment un dels grans de la música country més moderna, qui, fou, qui va guanyar la competició aquell any. Després eh, de que Allen edités el seu primer disc, varen realitzar una gira conjunta Jimmy Allen i Scotty McCreary. tractors ain't green Jimmy Allen va firmar un contracte amb eh, White Open Music, un eh, segell que ens portava les seves cançons a través del cantant i compositor Ash Bowers. Això va passar al 2016. poc després firmava per Broken Bow Records a principis de 2017. El seu EP de debut el va firmar el mateix Bowers com a productor. Una de les eh, cançons eh, d'aquest eh, personatge va ser prou destacada, va ser el seu debut amb el seu primer àlbum i el seu primer senzill Best Shot, que arribaria al número 1 del Country Airplay als Estats Units i que portaria a ser el primer afroamericà, eh, el primer cantant de color que aconseguia amb el seu debut arribar al número de les llistes americanes de música country. personatge destacat i modern de l'actualitat del country que ens portava les seves cançons i ho feia a través de l'àlbum Mercury Lane que avui estem repassat, en realitzat el 12 d'octubre de 2018 en número 11 al Youth Country i també del seu EP publicat com ell mateix, Jimmy Allen, el 2018 també a través del mateix segell discogràfic, Stony Creek. Les dues cançons que comentàvem, número 1, el Use Country Play per Best Shot, número 48 amb el Make Me Want To, una cançó llançada al febrer de 2018. I feel like I done hit a home Així canta i així us donem a conèixer a Jimmy Allen i amb la cançó que més fama li ha portat fins al moment, presentada des d'aquest àlbum, Mercury Lane, que era precisament el carrer on en vivia quan era petit, així l'ha anomenat. La cançó es diu Best Shot. I'm just flesh and bone, heart and soul, and I've earned a couple scars. I've lived once in a lifetime, kind of things slide right out of my arms. I struck out, I've been knocked down more times than I can count. But that don't matter now. Cause when you smile, I see the sun sink down on the coast out in California. And there's no doubt because of you, I'm not the man I was before you. I'm not saying that I'm perfect, oh, cause girl, you know I'm not. But I love you got. Girl, I'll give you my best shots. You saw a spark inside of me that no one else could find. And your good morning eyes, they get me high. Girl, you're always on my mind. Cause when you smile, I see the sun sink down on the coast And there's no doubt because of you, I'm not the man I was before you. When you smile, I see the sun sink down on the coast out of California. And there's no doubt because of you, I'm better than I was before you. I'm not saying. you my best shot